Շահորջան, սացիկ տներան, եկիք միացիք է սաժմանը նստել ավեշմին հարցլուպելու չը, ճանապարը վերպեցվի վետ, կինալա պսինալու ասախ վիճակը, եկաց, եկաց, Այս վանկարկումներով ու իրենց միանալու կոչով Միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժման շտաբի նախաձեռնությամբ իրազեկման հավաք երթը սկսվել է կեսօրին։ Վարդագույն շենքի մոտից մեկնարկած երթը շարժվել է Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներով։ Երթի կազմակերպիչների առաջնային նպատակը, ինչպես իրենք են նշում, մարդկանց արթնացնելն է, ասում է նախաձեռնող խմբի անդամ Վրեժ Բալասանյանը, հույսով, որ մարդիկ կլսեն իրենց կոչն ու կմիանան քայլերթին։ Այսպես սոր կարը մստի շորկան ավտոբուս նստին, դղ նստին, վիտաչոկը նստին, ադխատանին, էքյուս կրլան չն տա։ Դա իրանց մեղադրելի չէ, պրոստը գիտակցում չեն։ Եթե իրանք է շարժման մեջ չեն, ուրեմն իրանք գիտակցում չեն այդքանը։ Ատե խնդիրը դրա մեջ է։ Եթե այն քանակը դեռնա, այդ քանակը ես գիտում ու ստի կարեչում, ասին, եթե դեռնա այդ քանակը, մեր խնդիրը սա է շարժվենք դեպի հակարի կամուրջը եւ այնտեղ առանց ուժ գիրառելու, այլ միջազ միջազգային օրենքների համաձայն հա կարիկամուրջը բաց են։ Ամեն քայլափոխի մարդիկ միանում էին երթին սպասումով, որ շարքերը կավելանան։ Հադրուցի 65-ամյա Լաուրա Տատիկը դստեր ուղեկցությամբ էր քայլում։ Չնայած դժվարությամբ է տեղաշարժվում, բայց չէր կարող անմասն մնալ, ասում է։ Դուստրը Տիկին Նորան ավելացնում է. «Միայն երեխաներիս ապագայի համար եմ այստեղ»։ Միախոց ու դադա, միախտախ են դադա։ Միացել եք ժողովրդին, որպեսզի կողմնավորոշեք, ախր այս հարցերը լուծեք, ոնց յուրաքանչյուրն էլ ես ախր թորն ունեմ, խոխա ունեմ, ոչ մի պիտի այդ հարցը լող լուծի, որպեսի ոչ մի կորուստ, ոչ մի բան ինի վեճ։ Մարդիկ, ովքեր միանում էին երթին, իրենց պատրաստակամությունն էին հայտնում անհրաժեշտության դեպքում քայլել մինչև Հակարիի կամուրջը։ Ստեփանակերտի բնակիչ Էրիկ Սարգսյանը երթի առաջին մասնակիցներից է։ Ասում է, արդեն պահը հասունացել է, սпасելու ժամանակ չունենք։ Քայլերթի միանալու իր նպատակը համընդհանուր է, ասում է, սпасելիքները մեծ։ Ապաշրջափակում Արցախի ճանաչում։ Դե միան Արցախ բանջանական վեր սա միացածին ինժգում թավե մտուժավ։ Տենակամաս կամաց հավելանում։ Քայլերթն ավարտվեց կառավարության Հանրապետության շենքի մոտ։ Գազམ་ակերպիչների խոսքով այսօրվա երթը արդյունավետ էր։ Նրանց հետ հանդիպման դուրս եկավ պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, ում համոզմամբ իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը համաժողովրդական շարժումն է։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։